Neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je za svoga poslanika odabrao najbolje stvorenje, najboljeg, najboljeg roba, Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Poslao ga je kao milost svim svjetovima, ne samo ljudima, džinima, već svim svjetovima. Pomogao ga je Allah subhanahu wa ta'ala u širenju njegovog poziva, njegove poslanice, tako da je njegov poziv Allahom dozvolom, Allahom dobrotom, Allahom svemoći dosegao sve dokle doseže dan i noć. I uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu Vjera s kojom je došao Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam ući će u sve jednu kuću zasigurno. Kako nam to obećava Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wa sallam odabrao je najbolje drugove ashabe koji su ga voljeli svim svojim srcima. Davali su njemu prednost nad svim svojim davali su mu prednost na svojim imecima, svojim porodicama, pa čak i sobom samima. Neka je Allahov salavat i salam na Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam, na njegovu časnu porodicu i sve njegove drugove ashabe. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, Naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala rekao je istinu i mi smo svjedoci toga. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ Mnogi nevjernici, mnogi sljedbenici knjige izgaraju od želje, nastoje, priželjkuju da vas vrate u nevjerstvo, da vam poljuljaju vašu vjeru, da se ismijavaju s vama, da vas omalovaže kako bi vas vratili u nevjerstvo, kako bi vas učinili istim kao što su i oni nevjernici to čine iz lobe koja izgara njihova, njihova prsa. To čine iz ljubomore nakon što im je istina postala jasna. Nakon što im je postalo jasno da je Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam doista Allahov poslanik i da je došao sa istinom koja će prije ili kasnije proširiti se diljem cijelog svijeta. Borba između dobra i zla nakon Ademovih sinova trajaće sve do sudnjega dana. Od Ademovih sinova pa sve do sudnjeg dana trajaće borba između dobra i zla, između prijatelja šeitana i prijatelja uzvišenog Allaha, s tim što se ta borba i njeni oblici mijenjaju s vremena na vrijeme. Nažalost, nalazimo se u vremenu u kojem je ta borba zla usmjerena na ličnost našega miljenika i poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. To nije nimalo začuditi kada znamo i kada se upoznamo da su isti i njihovi preci uvijek se ismijavali, omalovažavali poslanike, najbolje ljude, Oni koji bi počesto dolazili s dobrom sa koristi za sve ljude bivali bi od takvih dakle, neznalica, maloumnika, drznika bili bi ismijavani. Pa su tako ismijavali i Musa, alihi salatu wasalam, kako nam Allah jalla wa'ala spominje u suri Saf, spominje riječi Musa, alihi salatu wasalam, kada kaže وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ I sjetite se kada je Musa rekao svome narodu, o narode moj, zašto me uznemiravate? a dobro znate da sam ja od Allaha poslanik vama. Također poznato nam je da su se ismijavali, da su nastojali omalovažiti Jusufa alihi salatu wasalam, optuživši ga za blud. Druge poslanike su optuživali za alkohol i slično. Isa alihi salatu wasalam su htjeli ubiti i razapeti i Tako je bilo sa svim poslanicima i tako je bilo i sa Muhammedom Mustafom alihi salatu wasalam od kada je postao poslanik i vjerovjesnik od Allaha Jalla wa'ala tokom cijelog njegovog života do same smrti nastojali su se ismijavati s njim. Allahu i poslanikom Muhammeda, Muhammedom alihi salatu wasalam činiti mu spletke, smicalice, nastojali ga ubiti i slično i neće prestati to činiti do sudnjega dana. Stoga Na svima nama je obaveza, svima nama, muškarcima, ženama, mladom, starom, svima nama, koliko je ko u mogućnosti da brani čast svoje vjere, dini, islama i svoga poslanika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam. U tom cilju, inša ta'ala, uz Allahovu dozvolu u ovom mjesecu družit se s govorom o Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam kako bismo ga što bolje upoznali, kako bismo upoznali njegovu ličnost, njegov sunnet, njegove riječi, njegove postupke i o tome pričali drugim, drugim narodima, prenosili drugim narodima, upoznavali ih i na takav način širili ispravnu sliku o Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, na takav način branili njegovu čast. One koji su se drznuli i napali na čast Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, dakle, odbraniti na ovakav način im dokazati da Allahov poslanik alihi salatu wasalam zasigurno nije onakav kakvim ga, kakvim ga oni predstavljaju. Zasigurno, Muhammed alihi salatu wasalam je najavljen od strane prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Dakle, bez imalo, imalo sumnje, Muhammed alaihi salatu wasalam je Allahov poslanik i vjerovjesnik i brojni dokazi govore o njegovom vjerovjesništvu, poslanstvu. To nam nije cilj da govorimo o ovim emisijama, već dakle govorimo o njegovoj ličnosti, njegovom moralu, jer je za njega rekao Allah jalla wa ala wa inneka la ala huluqin azim. Doista si ti na uzvišenom stepenu, stepenu morala. I oni koji se ismijavaju s njim dobro znaju da je on Allahov poslanik, da je on došao od Allaha subhanahu wa ta'ala zato kako je na početku spomenut kuranski ajet, oni to čine iz zlobe, oni to čine iz zavisti koja izgara njihova prsa nakon što im je, nakon što im je istina postala jasna. Pa bez imalo sumnje, Muhammed alihi salatu wasalam je Allahov poslanik njega su nagovijestili brojni poslanici i to nalazimo također spomenuto u prethodnim knjigama, prethodnim objavama i pored mnogobrojnih pokušaja da se njegovo ime izbaci iz prethodnih prethodnih objava. Pa tako Ibrahim, alihi salatu veselam, otac svih vjerovjesnika nagovještava dolazak Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Allah dželle vala u suri Al-Baqara na 20. stranici kada spominje gradnju Kabe od strane Ibrahima i njegovog sina Ismaila spominje njihove dove koje su upućivali dok su gradili Kabu, upućivali Allahu subhanahu wa ta'ala, pa između ostalih jeste i dova Rabbena vaba'at fihim rasulem minhum jetlu alihim ajatika wa yuallimuhum ul kitabe wal hikmeta wa yuzakihim inneke entel azizul hakim. Gospodaru naš, pošalji im ovom narodu koji će stanovati ovdje kod Kabe. I dobro nam je poznato da je Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam rođen u Mekke, rođen kod Kabe. Pošalji im jednog od njih koji će im tvoje riječi čitati, koji će ih knjizi i mudrosti poučiti i koji će ih očistiti, doista si ti onaj koji je uzvišeni, onaj koji je svemoćni, silni i onaj koji je, koji je mudri. Također, Muhammed alihi salatu wasalam su nagovijestili i Musa alihi salatu wasalam i Isa alihi salatu wasalam. Dakle, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasalam bez imalo sumnje, imalo dvojbe, nedoumice spomenut je u Tevratu i Inđilu, odnosno u starom zavjetu i novom, novom zavjetu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf spominje dakle da je Muhammed alejhi salatu vesselam spomenut u Tevratu i Injilu. Spomenut u Tevratu i Injilu i da su sjedbenici Tevrata i Injila nalazili opis Muhameda sallallahu alejhi ve ala alihi ve u svojim knjigama. Pa tako kaže Allah dželle u suri Al-Araf: "Azabi usibu bihi man asha'" svojom kaznom kazniću onoga koga budem htio. Wa rahmeti vasijat kulle šej. A moja milost obuhvata sve. I moja milost pretekla je sve. Moja milost je iznad svega. Fese ektubuha lilladine jettequn wa ju'tune zeka walladine hum bi ajatina ju'minun. Tu svoju milost ukazaću ću onima koji budu bili bogobojazni, onima koji budu udjeljivali milostinju i onima koji budu vjerovali u, naše riječi alladine yattabiuna ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil i onima koji budu slijedili poslanika, vjerovjesnika koji neće znati ni da čita ni da piše, a kojeg nalaze spomenutog, zapisanog, osobine njegove spomenute, zapisane kod njih u Tevratu i Inđilu. Dakle, Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam zasigurno je nagovješten da će doći i nagovještavali su ga vjerovjesnici i poslanici. Allah subhanahu wa ta'ala u prethodnim objavama govorio je o njemu i njegovom dolasku. I zasigurno njegov spomen nalazi se u starom i novom zavjetu i pored mnogobrojnih pokušaja da se njegovo ime izbaci. Pa nalazimo Muhammedim, njegovo ime na ovakav način spomenuto u starom zavjetu i u novom zavjetu Periklitos. Isa alihi salatu wasalam je nagovijestio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla vala to spominje u suri Saf kada kaže وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ I sjetite se kada je Isa, sin Merjemin, rekao svome narodu o Benu Israil, o Izraelićani, ja sam vama od Allaha poslanik, dolazi vam da vam potvrdim ono što je objavljeno u Tevratu. Vomu beširan bi rasuli jeti min ba'di ismuhu Ahmed. I dolazim vam da vas obradujem s radosnom viješću s poslanikom koji će doći nakon mene, ime će mu biti, ime će mu biti Ahmed. I poznato nam je iz hadisa, vjerodostojnih hadisa, da je Ahmed jedno od imena Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Kako se bilježi u hadisu, vjerodostojnom hadisu, kako ga ocjenio šeha Albani rahimahullahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wa sallam rekao, ja imam pet imena. Ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam al hashir onaj oko koga ili oko čijih nogu će se iskupiti ljudi na sudnjem danu i ja sam el mahi onaj s kojim Allah subhanahu wa ta'ala jemhu, s kojim Allah subhanahu wa ta'ala briše nevjerstvo i ja sam el aqib, dakle onaj kome pripada završnica onaj kome pripada završnica. Mogu se ismijavati, mogu nastojati ukaljati njegovu čast i slično, drznuti se da govore protiv Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ali njemu i njegovim sljedbenicima zasigurno pripada, pripada kraj. Dakle, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame nagovještavaju prethodni vjerovjesnici. Da vidimo koliki taj položaj Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame ima kod uzvišenog Allaha. Koliko ga Allah jalla dželavala vrednuje, mogu se mnogi drznuti, cijeli dunjaluk ustati da govori protiv Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, ali njegov ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala toliko je velik da je veći od ugleda svih vjerovjesnika i poslanika. Dokazi koji govore o tome su mnogobrojni. Prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio vredno je jedno na drugim. Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio od svojih stvorenja je jedna na drugima. Pa tako dakle i svoja najbolja stvorenja, vjerovjesnike i poslanike, Allah subhanahu wa ta'ala je jedne na drugima. Bez imalo sumnje, Allahova dželavala najbolja stvorenja jesu vjerovjesnici i poslanici. Allahova subhanahu wa ta'ala najbolja stvorenja jesu vjerovjesnici i poslanici, ma šta to drugi smatrali i kako to prihvatali. Oni su dolazili i bili su najučeniji bili su najznani, bili su najbogobojazni, bili su najmoralni. Oni su najbolje savjetovali društvo u kojem su se nalazili i gdje su obitavali. Oni su davali najveći prosperitet. Oni su izgrađivali na najbolji način budućnost tom svom narodu i slično. I poznato nam je šta su nevjernici, dakle oni razumni nevjernici šta su govorili o ličnosti Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, da on kada bi sada se nalazio u našem vremenu, za vrijeme koje je potrebno da se popije jedan filđan kafe, on bi riješio sve ove probleme. Kako je riješio probleme naroda u kojem se pojavio? Tada kada se pojavio za vrijeme, dakle, Arapa koji su bili poznati jeli, po nevjersu, po mnogoboštvu, oko same Kabe nalazilo se 360 kipova. Obožavali su kipove vodili su ratove za besmislice, 25 godina znali su voditi ratove zbog deve, ukopavali su žensku djecu, živu i slično. Došao je u takvom stanju Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam i u potpunosti taj narod Allahom dozvolom promijenio za vrijeme za koje ni jedan vjerovjesnik niti poslanik nije promijenio svoj narod. Poznato nam je da su prethodni vjerovjesnici i poslanici više duže živjeli i mnogo više pozivali Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ni jedan od njih za tako kratko vrijeme, za 23 godine nije imao više sljedbenika kao što je imao Muhammed Mustafa sallallahu alihi wa alihi Veselam. Dakle, najbolja stvorenja jesu vjerovjesnici i poslanici. Međutim, Allah dželle kaže da on i među njima pravi razliku. Pa kaže: "Tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd." To su poslanici koje mi odlikujemo jedne nad drugima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala među svim tim poslanicima, vjerovjesnicima odabrao petericu. Dakle, vjerovjesnika, poslanika bilo je mnogo. Allah najbolje zna njihov broj koliki je bio, od svih tih vjerovjesnika i poslanika Allah izdvaja posebno petericu. Oni su najodabraniji poslanici. Među njima, dakle, od njih su Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa. Muhammed, Nuh, Ibrahim, Musa i Isa, alihimu salatu wa wasalam. Kao što je poznat termin za petericu ovih dakle poslanika ulul azm min rusul ulul azm min rusul taj termin se spominje i u Kur'anu Kerimu pa kaže Allah dželle ve ala Muhammedu sallallahu alayhi ve alihi ve selleme kada je nailazio na nedaće tegobe iskušenja kaže mu fasbir kema sabara ulul azm strpi se onako kako su se strpili i najodabrani poslanici dakle Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam ulazi u skupinu tih najodabranijih poslanika i vjerovjesnika i zasigurno on je opet između njih, ululu azm, između tih odabranih poslanika, najbolji vjerovjesnik i poslanik. Dokazi koji govore o njegovoj posebnosti brojni su. Dokazi koji govore o posebnosti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovim odlikama nad prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima brojni su. Tako, u Kur'ani Kerimu od početka do kraja nećemo naći da Allah subhanahu wa ta'ala doziva Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam po njegovom imenu. Da mu kaže o Muhammede, o Muhammede, nećemo naći već ga doziva o vjerovjesniče, o poslaniče. Dok prethodne vjerovjesnike i poslanike Allah subhanahu wa ta'ala doziva po njihovim imenima. Pa doziva Nuha kada je bio dan potopa i kada Nuh moli Allaha za svoga sina koji nije htio da uđe u lađu spasa, koji je htio da se ispne na najvisočije brdo, smatrao da će se na takav način sačuvati Allahove kazne. Nakon toga kada su valovi prekrili to brdo, kada je bio njegov sin poplavljen, kada se utušio, Nuh alaihi salatu wasalam dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah jalla wa'ala, kale ja Nuh, rekao je o Nuhu, innehu lejse min ahlik, innehu amelun gajri salih. O Nuhu, on nije tvoje dijete, on čini loša dijela. Ibrahim alaihi salatu wasalam kada je vidio u snu, kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala izdao naredbu u snu i on tu naredbu htio da izvrši, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Safat, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ Ja Ibrahim, kad saddaqte ru'ja. I mi smo ga dozvali, o Ibrahime, o Ibrahime, doziva ga po imenu. ti si svoj san istinski sproveo. Naredbu koja ti se izdala u snu, ti si istinski sproveo. Također, Allah subhanahu wa ta'ala Musa alihi salatu wasalam doziva po njegovom imenu pa kaže Kale ja Musa, inni stafejtuke ale nasi bi risalati wa bi kalami fa hudma atejtuke wa kumine šakirin. O Musa, ja sam tebe odabrao nad svim ljudima između ljudi, među kojima boraviš, ja sam tebe odabrao svojom poslanicom i svojim govorom, razgovaram s tobom, pa uzmi čvrsto ono što ti dajem i budi od zahvalnih. Allah subhanahu wa ta'ala doziva Isa alaihi salatu wasalam i doziva će ga na sudnjem danu po imenu. Pa kaže وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ I kada Allah kaže o Isa sinu Merjamin, o Isa sine Merjamin, jesi li ti govorio ljudima da tebe i tvoju majku uzimaju za dva Boga mimo mene? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodne vjerovjesnike i poslanike, brojni su ajeti na ovakav način, sve prethodne vjerovjesnike i poslanike doziva po imenu. Međutim, nigdje nećemo naći u Kur'anu da kaže ja Muhammed, o Muhammede, već, ka, već kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nabi, hasbuke Allahu wa meni tebe'ke minal mu'minin. O vjerovjesniče, tebi je dovoljan Allah i on je dovoljan onima koji te slijede. Kaže, ja ejuhan rasul, belig ma unzile ilike min kitabi rabbik. Belig ma unzile ilike min rabbik. O poslaniče, dostavi ono što ti se objavio od tvoga gospodara i na sličan način. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je li iz lijepog odnosa prema svome poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam ne doziva ga po imenu kako ljudi jedni druge dozivaju, već ga doziva po njegovoj zadužbini, doziva ga po njegovoj dakle posebnoj odlici da je on poslanik i vjerovjesnik. Zatim, vjerovjesnici i poslanici najbolja su Allahova dželjavala stvorenja. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ne zaklinje se njima. Poznato nam je da se Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu zaklinje s mnogo čime. Međutim, zaklinje se sa onim što je kod njega posebno vrijedno. Što je od posebne vrijednosti kod njega Allaha subhanahu wa ta'ala. A najvrijednije kod Allaha, najbolje kod Allaha, najbolja stvorenja jesu vjerovjesci i poslanici. Međutim, nećemo nigdje naći da se Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje vjerovjesnicima i poslanicima izuzev Muhammedom Mustafom sallallahu alihi wa alihi wa sallam, što ukazuje na njegovu posebnu vrijednost kod Allaha djelavala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hijr, la'amruke, innahum fi sakratihim ya'mahun tako mi tvoga života obraća se Muhammedu alejhi salatu sam pa kaže tako mi tvoga života doista su oni u svojim pijanstvima lutali tumarali također od dokaza koji ukazuju na posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme jeste i to što nije bilo ni jednog vjerovjesnika i poslanika da je imao kod sebe neku odliku, neku vrlinu, muđizu, nadnaravno dijelo s kojim ga je poslao Allah subhanahu wa ta'ala, a da istu tu muđizu, vrlinu, odliku, posebnost nije imao i Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sve što su imali prethodni poslanici i vjerovjesnici, na kraju je imao sve od toga Muhammed alaihi salatu wa sallam. Pa je Allah Jalla odabrao Ibrahima za svoga prisnog prijatelja. Isto tako odabrao je Muhammed alaihi salatu wasalam. Muhammed je bio prisni prijatelj, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, doista me Allah uzeo za svoga prisnog prijatelja, kao što je uzeo Ibrahima za svoga prisnog prijatelja. Allah Jalla vala kaže, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا I Allah je zasigurno s Musaom razgovarao I zasigurno je Allah subhanahu wa ta'ala s Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallam razgovarao. U noći mi je rađa, kada je Muhammed alihi salatu wa sallam uzdignut na najvisočije sfere, u najvisočije sfere, kada mu je propisan obavezni namaz, Allah subhanahu wa ta'ala je razgovarao sa Muhammedom alihi salatu wa sallam, propisivao mu namaz, naređivao, prvobitno naredio 50 namaza, zatim smanjivao do 5 Zatim smanjio na pet i rekao ko bude klanjao pet kao da je klanjao 50 namaza. Do Allaha subhanahu wa ta'ala vodio ga je Melek Džibril i kada je došao do određenog mjesta rekao je Muhammede ja dalje ne mogu da idem. Ja ne smijem, ja dolazim do ove granice i dalje ne mogu da idem. Pa je Džibril alihi salam ostao, a Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salame, nastavio je da ide ka svome gospodaru. Melek Džibril, najodabraniji melek. Iz svijeta meleka, najodabraniji melek jeste melek Džibril. Međutim, i on dolazi do određene granze i ne može da ide dalje do Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ide dalje. I Allah jalla vala razgovara razgovara s njim. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala dao moć, sposobnost i Isau alihi salatu wasalam da liječi slijepe gubave, da oživljava umrle. Isto to je dao Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Zasigurno i brojni hadisi, događaj i kazivanja govore o tome. Qatada ibn Nu'an radijallahu talan, plemeniti ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, u bitci na bedru bio je pogođen u oko Pa je doveden Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam i on, vjerovjesnik alihi salatu wasallam, je svojom plemenitom rukom to oko vratio katadi u očnu duplju. Pa se nije moglo raspoznati i nije se moglo prepoznati da je to oko bilo pogođeno. Naprotiv, stoji u kazivanju tom, o tom događaju da je nakon toga katada ibn Numan bolje vidio na to oko kojemu je bilo pogođeno. Abdullah ibn Atik također slomio je nogu, bio je pogođen u nogu, bila mu je slomljena noga, pa je odnešena Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, i on je svojom plemenitom rukom potrao njegovu nogu i noga je zacijelila. Noga je zacijelila i kaže se da je Abdullah ibn Atik na tu nogu bolje se oslanjao, više se oslanjao, da ga je ta noga bolje služila nego ona koja nije bila slomljena. I brojna druga kazivanja koja govore o ovim detaljima i ovim sposobnostima koje mu je dao Allah dželle vala. dakle dao svome poslaniku Muhammedu sallallahu ve wasallam kao što je davao prethodnim poslanicima. Također ima nešto što je dobio samo Muhammed alaihi salatu Dakle, sve ono što su dobili prethodni poslanici i vjerovjesnici od Allaha, to je na kraju imao i Muhammed alaihi salatu Međutim, ima nešto što je Allah dao samo Muhammedu alaihi salatu wasalam i nikome prije njega. Allahu ekber. Što ukazuje na njegovu posebnost. Što ukazuje na njegov poseban ugled i položaj kod Allaha dželavala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu alaihi salatu wasalam dao veličanstveni Kur'an svoju knjigu, svoju objavu koja će ostati važiti do sudnjega dana. Ostaće sačuvana, neizmjenjena do sudnjeg dana, kakav nije slučaj s prethodnim objavama. I u tom Kur'anu dao mu je suru El Fatiha. Takva slična sura nije data ni jednom vjerovjesniku niti poslaniku Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Mi smo ti dali sedam ajeta koji se često uče, koji se ponavljaju, obnavljaju i dali smo ti veličanstveni Kur'an. Također rekao je Muhammed alihi salatu wasalam, dato mi je šest stvari koje nisu date nikome drugom prije mene. Date mi je, da Allah mi je dao šestero što nije dao nikome prije mene. pa kaže da mi je jezgrovit govor. Poslanik Muhammed alihi salatu wasalam kada nešto kaže, kratko progovori, ali mnogo šta poruči. Allah me je podpomogao sa strahom da neprijatelj osjeća strah od njega i njegovih sljedbenika. Cijelu zemlju Allah mi je učinio čistom i učinio mjestom za obavljanje namaza. Allah me je poslao svim ljudima, prethodni vjerovjesnici su dolazili određenim narodima, dok Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam poslan je svim ljudima do sudnjega dana. Poslan je svim ljudima do sudnjega dana. Svim, dakle, narodima, ne samo Arapima, ne samo muslimanima. Poslan je svim ljudima. Svim ljudima. I onaj koga ne prihvati kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, bit će od stanovnika vatre. Kaže dalje Allahov poslanika alaihi salatu sam i dozvoljen mi je ratni plijen i sa mnom je zapečaćeno vjerovjesništvo. Nakon mene nema više vjerovjesnika i poslanika. Nakon prethodnih vjerovjesnika i poslanika dolazili su poslanici i vjerovjesnici. Međutim, nakon Muhammeda sallallahu alaihi salam nema više vjerovjesnika niti poslanika. Također, Allah subhanahu wa ta'ala će svoje blagodati upotpuniti i dati još veće blagodati Muhammedu alaihi salatu wasalam na drugom svijetu, na ahiretu, na sudnjem danu. Pa na sudnjem danu Muhammed alaihi salatu wasalam će držati barjak zahvale, barjak hvale Allaha subhanahu wa ta'ala iza njega. Po tim barjakom stojaće svi poslanici i vjerovijesti kako je došlo u hadisu on će se zauzimati da odpočne suđenje na sudnjem danu. Prethodni poslanici i vjerovisni će to odbijati, pa će njegovo zauzimanje biti prihvaćeno. On će prvi preći preko sirata, on će prvi ući u džennet, Muhammed Mustafa, alaihi salatu wasalam. On će, on će, i bio je, i bio, kakav je bio njegov položaj kod ashaba, kod pojedinih nevjernika i šta su naše obaveze prema Muhammedu, alaihi salatu wasalam, o tome poslušajmo u našoj narednoj emisiji uz Allahu dozvolu i također slušajmo ličnosti Muhammeda alihi salatu wasalam u ovom mjesecu u našim narednim emisijama.